До нього протиснулася Ірина. Розчервоніла, задихана, розкучмана, тицнула в руку якийсь аркушик, прошепотіла читай. Він вагався, не знав, що то за аркушик. І тоді Ірина суворо звеліла читай. Добрий день, солдати. Неслухняними губами вимовив Сергій перші рядки листа. Тільки збагнув, що це лист. Я шукав тебе багато літ, і ось, здається, знайшов. Хоч ще й зараз не знаю, чи це ти. Ні, таке ти, Роман Рубан, інвалід, пробач, так мені написав воєнком твого району. Якщо це ти відгукнися, я пам'ятаю тебе все життя а надто оті сім ночей під Керчу, як ми штурмували берег з моря, як залишилося нас з батальйону 27, як гинули з голоду, і ти виніс з моря два мішки з провізією. Мені припала пайка хліба з кулею, і багатьом припали такі пайки, а ти лишився неушкоджений і потім ще три дні та три ночі наші не могли висадитися з моря, бо німці з висотки били через наші голови прямою наводкою, а нас притисла до землі злива свинцю. Жодної травинки не залишилося перед окопами. Земля почорніла від куль. І коли знову з моря пішли катери, коли стіна вогню відгородила їх від берега, від нас. Тоді підвівся ти. За мною, братва. Ми бігли поруч. І добігла нас половина, а може, іще менше. А ми билися за сто, за весь батальйон. Ми заткнули пельки тим гарматам. Ти герой, солдати. А мене в тому бою важко поранило. І я рік валявся по госпіталях а потім воював у Білорусії. Востаннє поранило уже в Прусії. Я шукав тебе скрізь. І ось знайшов. Озовися, солдати, озовися, брате. Я хочу всім розказати про твої подвиги. Хочу притиснути тебе до свого серця. Твій колишній полковий комісар а тепер генерал-лейтенант у відставці Михайлов. Тиша запала над кладовищем. Навіть притихло ридання біля сусідньої могилки. Навіть борізки перестали лопотіти вітами. Сльози текли ірші по щоках. В горлі стояв давкий клубок, і він ще довго не міг говорити скріпотів у руках папірець, михтіли косі рядки літер, трагічно мовчав оркестр. Щось велике і скорботне упало на обличчя всіх, хто стояв довкола труни. Лише чоловік, який лежав у труні, залишався таким же простим і спокійним. З обличчя йому назавжди сплинула іронічна усмішка, і вуста були стиснуті навічно. Багато хто втомить відчув, що їм не вистачатиме тієї іронічної, а часом і злої усмішки, що вони втратили, не дослухали щось велике, упустили, не побачили. Угорі пролетів птах, голуб, а може, ворон. І маленька хрестата тінь перекреслила труну. Ірша відчув величезне полегшення, а може, й радість. Озовись, солдати, не озоветься, не пройде під цими березами і генерал Михайлов уже не притисне його до серця. Такими словами розпочав свій виступ.